بسم الله الرحمن الرحيم من نموذج الاغتيال في السنة النبوية payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni sunnatlaridagi o'sha bugungi kunimizda haligi terror deymiz terror amaliyotlarini bu ham bo'lganligi mana bu yerda <clears throat> ashobi ikromlar nabiy sollallohu alayhi vasallamni zamonlarida yashashib mana shunda ig'tiyol amaliyotlarini qilishgan ya'ni terror amaliyotlarini ular qilishgan bu bizga nima bo'ladi dalil bo'ladiki terror amaliyotlarini ya'ni bildirmasdan borib yoki makr hiyla bilan u odamni olib chiqib yo o'ldirib ketishlik yo o'g'irlab olib kelishlik bu kabi amaliyotlar bor bir nechtasi bo'lgan payg'ambar alayhissalom o'zlarini zamonlarida o'zlarini nimalari bilan ko'rsatmalari bilan buyruqlari bilan bo'lgan bu ish mana shu <clears throat> ixtiyol amaliyotlaridan terror amaliyotlaridan bittasi buni nabiy sollallohu alayhi vasallam tahrir qilganlar buni sahih buni ham jihoddan deganlar bu ham shar'iy narsa buni qilgan odam ibodat qilgan bo'ladi ajr oladi va buni qilishlik kerak chunki bu ixtiyor amaliyotlari ko'proq kofirlarni kattalarini yo'qotishlikka qaratilgan bo'ladi terror amaliyotlari alloh subhana taolo nima dedi va qotilu aimmatal kufri kufrni kattalarini imomlarni raislarni prezidentlarni prezidentlarni noiblarini raislarni o'ldiringlar ko'proq deyapti chunki ularni boshliqlarini o'ldirib qo'yadigan bo'lsa qo'l ostida qolganlar boshsiz qoladi ular Ya'ni musulmonlarga zarar nima bo'ladi? Kamayadi yoki yo'qoladi. Ka'b ibn al-Ashrafni terror qilishlik Imom Buxoriy o'zlarini mag'oziy kitoblarida mm, bobida qatlu Ka'b ibn al-Ashraf, Ka'b ibn al-Ashrafni qatl qilishlik qissasini bayon qiladilar. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, yaqulu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man li Ka'b ibn al-Ashraf. فإنه قد آذى الله ورسوله bir kun payg'ambar alayhissalom xos ashoblarni ichida o'tirganlarida man li kab ibn ashraf kim shu kab ibn ashraf bir yoqlik qiladi ya'ni manli degani kim o'ldiradi buni dedilar kim yo'qotadi buni dedilar chunki bu odam haddidan oshib ketdi umuman haddidan oshdi alloh va rasuliga qattiq aziyat berdi bu odam deganlarida faqom muhammad ibn maslama roziyallohu anhu o'rnidan turdilarda faqola ya rasululloh atuhibbu an aqtulahu ya rasululloh xohlaysizmi men shuni o'ldirib kelsam shuni yaxshi ko'rasizmi nima deysiz men shuni o'ldirsam rozimisiz deganlarida qoli nam ha dedilar o'ldirgan dedilar kim aytdi bu buni muhammad ibn maslama roziyallohu anhu aytdi payg'ambar alayhissalomga o'ldirib kelaymi yo rasululloh shuni ha dedilar payg'ambar alayhissalom فأذن لي أن أكل شيئا bo'lmasam yo rasululloh menga ba'zi bir narsalarni gapirishlikka ruxsat qiling ya'ni shar'an nojoizu shar'an lekin uni bir nima qilishlik uchun yoqqa chetga chiqarishlik uchun ba'zi bir gaplarni gapiraman ya'ni qalbimda bo'lmagan mumkin u masalan oddiy holatda gapirilsa bu kufr gap bo'ladi jahannamga ketadi odam lekin kofirni aldashlik uchun go'yoki sal bir dinga yomon qaragandek payg'ambar alayhissalom yaxshi ko'rmagandekroq bo'lib ko'rinaman unga deganlarida qul dedilar mayli ruxsat dedilar ayta qolgin dedilar muhammad ibn maslama uni oldiga keldi kimni kab ibn ashrafni kab ibn ashraf arablardan edi lekin arablar katta bir qabilasini boshlig'i edi bu judayam ko'p haligi aziyat yetkazgan munofiq odam edi munofiqlarni xuddi abdulla ibn ubay ibn salulga o'xshagan kattalaridan edi katta boyvuchcha odam edi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ziddiga musulmonlar ziddiga pul berib joriyalarga qo'shiq ayttirtirib haju qildirardi ya'ni masxara qildirardi musulmonlar xosatan allohni dinini rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini ko'p haju qilishlikka bu pul sarflardi muhammad ibn maslama uni oldiga keldi faqala inna hadha rajul qad sa'alana sadaqatan inna hadha odam dedi bizga kelgan odam dedi madinaga kelgan odam payg'ambar alayhissalom aytyapti mana odam kelib ha deb bizdan sadaqa so'raveryapti sadaqa so'raveryapti pul ber deydi va innahu qad annana ko'p zeriktirib yubordi bu odam bizni dedi har doim sadaqa beringlar pul beringlar deyveradi ha deb sadaqa beraverib zerikib ketdik bu odamdan ancha nima zerikib qoldik biz dedi va inni qad ataytuka astaslifuka bu safar ham shu bir narsani senga sendan olib ketishlikka qarzga olib turishlikka keldim dedi vaqtinchalik olib turaman dedi qola va aydon vallohi la tamullannahu ya'ni u odam aytdiki ya'ni kabi ibn Ashraf aytdi, "Hali bil ko'rasizlar, bundan boshqa yana ko'p ishlari bor, uni undan battar malonlanib ketasizlar. Bu xalva hali" dedi. "Sizlar shunday qiladi bu odam" dedi, "battar bo'lasizlar hali" dedi. <clears throat> Qala inna qad ittaba'nahu fala nuhibbu an nada'ahu hatta nanzura ila ayyi shay'in yasiru sha'nuhu. Endi biz keluvdi, bu ham arab, biz ham arabmiz. Ergashgan bo'ldik bunga dedi. Bunga ergashgan bo'ldik dedi. Ya'ni ergashdik endi buni tashlab qo'yishni unchalik xohlamayapmiz nomiga bo'lsa ham ergashdiku lekin uni shunday bir yordamsiz holatda tashlab qo'yishlikni xohlamayapmiz qarayapmiz buni ishi qayergacha borar ekan o'zi yaxshi bo'lib ketaversa yana yuraveramiz yomon bo'lib ketsa nima ajralishib ham ketaveramiz qaraymiz qayergacha boradi buni ishi vaqod aradna an <coughs> bu safar kelganimiz bizga shu bir vasaq yo ikki vasaq xurmo bersang vasaq degani ma'lum bir kilo endi masalan anchagina bir og'irligi bor <clears throat> xurmo bersang dedi faqola naam irhanuni bo'pti dedi bo'lmasam garovga biron narsa qo'yasizlar dedi kab ibn ashraf aytdi mayli berib turaman dedi lekin garovga u bir narsa qo'yasizlar dedi qalu faqola ay shayin turid ya'ni muhammad ibn maslama o'zlari va bir nechta kishilar bilan keldilar aytishdiki nima narsa xohlaysan biz nimani garovga qo'yaylik senga <clears throat> qola kab ibn ashraf aytdi irhanuni nisaakum ayolinglarni menga garovga qo'yasizlar dedi mabodo pulimni bermay ketsanglar ayolinglar meniki bo'ladi dedi qarang mushrik kofirlarni shunday bir nima habis insonlar bo'ladi habis insonlar bo'ladi bular qalu kayfa narhanuka ana va anta ajmalul arab bu kishi nimaga o'tdilar sekin haligi yo'lga o'tdilar e seni oldingga senga biz ayollarimizni garovga qo'yolmaymiz sen arablar ichida rosa chiroyli erkaksan ayollarimiz seni yaxshi ko'rib qolsa keyin nima qilamiz sen rosa chiroyli erkak bo'lsan unaqa qilmagin bizni qiyin holatga yoqib tashlamagin qola farhanuni abnaakum bo'lmasam farzandinglarni garovga qo'yasizlar farzandinglar o'g'linglarni garovga qo'yasizlar qalu kayfa narhanu abnaaka abnaana qanday qilib o'g'illarimizni sen garovga qo'yaylik ahaduhum kelajakda keyinchalik ha bittasi haqoratlanadi ularni fayqalu ruhina biwasaqin aw wasaqayni ya'ni 1 kg 2 kg narsaga garovga qo'yilgan bola bu buni e'tibori yo'q deb turib katta bo'lganda ham odamlar keyin bolalarimizni nima qilib yuradi masxara qilib yuradi qo'y dedi hada arun alayna bo'lsa bizga or, or nomus bo'ladi uyalamiz keyin farzandlarimizga yomon dog' tushirib qo'ygan bo'lamiz unaqa demagin valakinna narhanu kallama Qala Sufyan ya'ni as-silah. Lekin la'mani senga nima qilamiz? Senga la'mani garovga qo'yamiz. La'ma degani silah degani. Qurol senga garovga qo'yamiz. Endi qurollar ham mana o'zimiz ko'ryapmiz, garovga arziydigan narsa. Mana bitta o'zimiz silahimiz 60 ming, 70 ming turibdi. To'g'rimi? Salkam bir 1000 dollarga yaqin turibdi. O'sha paytda ham silah arzon emas edi. Anchagina pul turardi, bo'lib ham yaxshi yaxshi qimmatbaho silohlar bo'ladi bulardan ko'ra nechi barobar ustun pulga turardi bo'pti siloh qurolni senga garovga qo'yamiz dedi qarang bu yerda tushunarli bo'lyapti ha bu yerda ikkita narsa tushunsa bo'ladi birodarlar haligi so'zda biz aytdikki tavriya qilishlik kerak shunday bir gap aytishlik kerak u alohida tushunsin lekin siz boshqa narsani aytgan bo'lasiz bu o'yladiki silohni qo'yib ketadi deb o'yladi lekin narhanuka silah dedi ular nimasi qilichni senga garovga qo'yamiz degan bo'ladi ya'ni qilich bilan nima qilamiz senga muomala qilamiz degan ma'noda va'adahu ayyatiyahu bo'pti dedi rozi bo'ldi qilish yoki silah ham ancha pul turadi dedi bo'lmasa misol kechqurunroq odamlar ko'rmaydigan paytda yana bir kelamiz deyishdida va'dalashib ketishdi kechqurun keldi va ma'hu abu naila va huwa ahu kab ibn e, kab min ar abu noila degan kishi bor edi musulmon edi kab ibn ashrafni ya'ni sut emishgan birodari edi bitta onada sut emishgandi fadaahum al hisn Ka'b ibn Ashraf ularni nimaga chaqirdi? Qal'aga chaqirdi. Fa nazala ilayhim qal'ani bular yaqiniga kelganda Ka'b ibn Ashrafni o'zi qal'adan qo'rg'ondan chiqib keldi. Chiqib ketayotganda faqalat lahu imra'atuhu ayna takhruju hadhihi as-sa'a. Chiqib ketayotganda endi xufton vaqtlari qorong'ida odam bir o'zi chiqsa qal'adan tashqariga endi xavfli bo'ladi. Ayoli sezdi. Ayoli sizdi. shu soatda qayerga ketyapsan dedi novvaqt bo'ldi dedi ketmagin dedi faqala innama huwa muhammad ibn maslama va ahi abu naila kelganlar muhammad ibn maslama bilan o'zimni ust emishgan ukam o'gay ukam abu noila ketdi dedi qala al buxoriy va qala g'ayru amrin qolat ya'ni amrdan boshqa roviy aytyaptiki qolat asma'u sawtan ka'annahu yaqturu minhu dam ya'ni chaqirdiku muhammad ibn maslama deb chaqirganda ayoli aytgan ekan bu shunday bir ovoz eshityapmanki pastdagi odamlar ovozidan qonni hidi kelib turibdi bundan ayoli sezdi qonni tomchilayotgan hidini hidlab turibman bu ovozdan qola innama huwa ahi muhammad ibn maslama va radi'i abu noila e, o'zimni birodarim johiliyatdagi birodarim muhammad ibn maslama axir bu va sut emishgan abu noila o'zimni innal karim law du'iya ila ta'natin bilaylin la ajaba arablardagi bir maqolni keltirdi karim odam saxiy odam janob odam kechqurun ya'ni pichoqlanishlikka qatl qilinishlikka chaqirsa ham chiqib boraveradi dedi xuddi shu tilidan ketdi o'zi xuddi shu narsaga kelingandi o'zi va yudhalu muhammad maslan maslam ma'ahu rajulayn va yudhilu muhammad maslan maslam ma'ahu rajulayn o'zi bilan birga yana ikkita odamni ham olib kelgandi yordam berishlik uchun muhammad ibn maslama faqala iza ma jaa fa inni qailun bi sha'rihi fa ashummahu fa iza ra'aytumuni ha istamkantu min ra'sihi fa dunakum fadribuhu va qala maratan thumma ashummukum ushimmukum agar kelsa deb kelisha oldi birinchi men uni boshini sochini hidlayman dedi kab ibn ashrafni sochini hidlagan odam bo'laman ya'ni yaqin olib o'zimga birodarim do'stim qilib sochini boshini hidlayman dedi yaxshilab ushlab olgan paytimda solinglar dedi pichoq bilan pichoqlab tashlanglar boshqa rivoyatda bir hidlaymanda keyin sizlarga ham hidlataman dedi keyin dedi yaxshilab men nima qilib boshini hidlab yaxshi ushlaganimda nima qilasizlar urasizlar dedilar fanazala ilayhim mutavashshihan va huwa yanfuhu minhu ko'p kechqurun tushib keldi chiroyli kiyimlarni kiyib olgandi kiyinib olib sochlarini nima qilib paxmoq qilib xushbo'y atirlarni hid sepib kelardi alloh alam muhammad ibn maslama buni nimasini bilardi atirlanib yurishligini yaxshi bilardi o'shandan nima oldi ish oldi atirlarni sepib kelib shunda muhammad ibn maslama oh, oh hidlaringni qarab bugungi kundan ko'ra bir yaxshiroq hidni hidlamaganman ajoyib atirlar bilan kelibsan oh, qayerdan olding bu atirlarni va qola g'oyra amr boshqa roviy aytyapti qola indi ataru nisail arab va akmalul arab <clears throat> qola indi ataru nisail arab va akmalul arab ya'ni bu yerda haligi uh, havolanib ketdi endi u muhammad ibn kab ibn ashraf havolanib ketdi e, nima deyapsan birodar oldimda dedi arablarning eng shirin qizlaridan nima ayolim arablarning eng shirin qizlaridan ayolim bundan ham ko'ra nimaroq dedi xushbo'yroq deyapti eng akmalul arab amr rivoyat qilyapti qolalahu ay muhammad maslama ata'zanu an ashumma bu rosa shirin ekan izn bersang boshingni bir hidlab qo'ysam boshingdan rosa bir shirin ekan bu boshing izn so'radi qola naam mana marhamat bo'ladi bemalol fashammahu hidladi oho e, rosa atir sizlar ham hidlanglar dedi yonidagilarga ashamma ashabi ular ham kelib oho rosa bir xushbo'y hid bo'libdi bu atazanuli bular hidlab bo'lgandan keyin yana bir menga ruxsat qilgin yana bir hidlay dedi qola dedi kallasini tutdi shartta oho boshlarini qara deb shunday kallasini ushlab oldi qattiq ushladi kallasini hidlayotgan bo'lib qimirlatmay qola solinglar dedi faqataluhu xanjar bilan urib tashlashdi xanjarlab tashlashdi shunda o'ldirib tashlab rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga uchalasi ham qaytib kelishdi demak bu yerda bu yerda mursal ikrimadan mursal narhanuka silahana ma'a ilmika bihajatina ilayh <clears throat> boshqa bir rivoyatda aytgan ekan biz senga silohimizni garovga qo'yamiz lekin sen bilasan baribir silohga biz muhtojmiz baribir kelamiz qo'yganimizdan keyin yana silohga baribir muhtojmiz kelamiz shuni bilasan dedi qoli naam ha shunday bilaman baribir kelasizlar va qalu zalika li yunkara ila ilayhi buni aytishdiki silohni olishlik uchun baribir qaytib keladi shuni qaytib kelishligiga bir nima yaratib ketishdi ular imkon yaratib ketishdiki silohga baribir qaytib kelamiz boshqa narsa olib kelib silohni olib ketishimiz mumkin ya'ni bilasan baribir arabmiz qaboyillar o'rtasida jang bo'ladi baribir muhtojmiz bunga kelamiz deb turib o'zlariga yo'l yaratib qo'yib keyin ketishdi demak terrorni ham nimalari bo'lar ekan yo'llari bo'lar ekan ilmlari bo'lar ekan yaxshi yo'l yaratishlik kerak ularga ham qaysi bir inson terror qilinayotganda shunday bir payt topishlik kerakki hech kim bilmay qolsin undan boshqasiga nima deyarli zarar yetmay qolsin ana shunday qilib terror qilishlikni payida bo'lishlik kerak bu ham nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sunnat bo'ladi boshqa bir rivoyatda ayoli osilib oldi unga makana ketmagin dedi vallohi inni la ara humrataddam ma'as-saut ayoli ham shaytonroq edi ketmagin dedi men shu kelayotgan ovoz bilan qip qizil qonni ko'rib turibman qizil qondan bo'lgan ovoz chiqyapti o'ldirib qo'yishi mumkin deganda ya o'ldirolmaydi deb chiqib ketdi alloh subhana taolo ajalni oxirini mana shu kechada qilgandi alloh rasuli uni bu aziyatidan nima bo'ldi qutulindi demak bir necha kishi terror qilishligi va kechqurun terror bo'lishligi va olib chiqayotganda ba'zi bir kalimalar bilan olib chiqishligi e, u dushmanga o'zingizni ko'p ham dindor bo'lmaganroq johilroq bo'lib ko'rsatishligingiz bular hammasi shu terrorni ilmidan hisoblanadi inshaalloh shunday qilib muhammad ibn maslama sochidan yaxshilab ushlab olgan paytda ashoblariga uqtulu aduvalloh allohni dushmanini o'ldiringlar dedi bi asyafihim qilichlari bilan urdi uni faltafata alayhi shunda ya'ni muhammad ibn maslamaga shunday qaradi lekin qaragani bilan nima foydasi yo'q edi sahobalar ikkita sahobiy uni ancha urib nima qilib tashlagandi فذكرت معولا كان في سيفي فوضعته في سرته ثم تحاملت عليه فغطته حتى انتهى إلى عنته فصاح وصاحت امرأته يا آل قريظة والنظير مرتين shunda urdi undan keyin yerga yiqilgandan keyin muhammad maslam aytyaptilarki shu qilichimni oldimda yiqilgan paytda shunday kindigiga tiqdimda ustidan bosdim bosdim orqasidan nimasini sindirib tashlagan ovozi eshitildi suyagi borku umurtqani nimasi suyagini sindirib yuborganini eshitdim u ham baqirdi xotini ham qalada turib baqirdi ya ala qurayda va nadir deb haligi yahudlar chaqiryapti endi bular marratayn ikki marta baqirdi ular ishni bajarishdida tez kechqurunni qorong'isiga kirib ketishdi falamma balag'u baqi al g'arqat baqil g'arqat payg'ambar alayhissalomni nimalariga yaqin kelganda hujralariga kabbaru allohu akbar deb baqirishdi ya'ni allohu akbar shundan dalolat qilar bo'ldi amaliyotni yaxshi bajardik degan ma'noda rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar alayhisalom ular jo'natgandan kechqurun bilan namoz o'qib turardilar ey allohim bularni o'zing chiroyli imkoniyat qilib bergin deb demak amaliyotga ketgan birodarlar orqasidan kechqurun namoz o'qib turishlik ha bu ham ularni amaliyotini chiroyli qilishlikka nima bo'ladi alloh taolo yengil qilib berishlikka sabab bo'ladi falamma sabiya takbirahum kabbara va arafa annahu qad qataluhu ularni takbirni eshitgan payt payg'ambar alayhissalom allohu akbar dedilar va bildilarki u o'ldiribdi uni summa intahu ilayhi payg'ambar alayhisalom oldilariga kelishdi faqola aflahatil vujuh payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga qarab aflahatil vujuh dedilar ya'ni yuzinglar yorishsin sizlarni degan bir ma'noda ya'ni bir amaliyotdan yaxshilab qaytib kelsa xursand holatda keladi aflahatil vujuh deydi musulmonlarga aytiladigan so'z aflahatil vujuh yuzlar najot topdi degan bir ma'noda yuzinglar yorug' bo'lsin deymizku yuzing yorug' bo'lsin o'shanga o'xshagan baraka topinglar deganga o'xshagan gapni aytiladi payg'ambar alayhissalom faqolu va vajhuka ya rasululloh sizni ham yuzingiz nurafshon bo'lsin yo rasululloh deyishdi işte. va ramo rasahu bayna yadayhi kallalarni olib kelishgan kallasini olib kelgan ekan payg'ambar alayhisalom oldilariga shunday tashlashdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'rdilarda alhamdulillah robbil alamin deb allohga hamd aytdilar ya'ni ba'zi bir mana shunday mushriklar kattasini kallasini olib kelishlik ham shahardan shaharga ko'tarib yurishlik bo'lmaydi bu yaqin masofa bo'lsa olib kelib tashlashlik o'limiga yana bir qattiqroq dalil bo'ladi bo'lib ham alloh va rasulini dushmanini xor holatda kallasi uzilib oyog'ingiz ostida ko'rsangiz yanada qalbingizga juda qattiq bir malham bo'ladiki alloh subhana taoloni buni ustidagi qudratini ko'zingiz bilan ko'rasiz ko'zingiz bilan ko'rib yanada sizni iymoningiz allohga ortadiki alloh qodir musulmonlar mujohidlar qo'li bilan kofirlarni kallalarini qirqib tashlashga qodirligini ko'zingiz bilan ko'rib yanada xursandchiligingiz davom etadi shunda fa asbahat zufar mazurin erta bilan tongda qarasa Ka'b ibn Ashraf o'ldirib tashlashgan Zufar qabilasi yo shu yahudlardanmi yo yahudlarga yaqin bo'lgan qabila edi kelishdida qutila sayyiduna g'ilatan payg'ambar sollallohu alayhisalom oldiga kelishdi kecha bizni sayyidimiz boshlig'imiz g'iylatan ya'ni terror qilib o'ldirib ketishibdi dedi kelishib payg'ambar sollallohu endi o'ldirib ketishgan bo'lsa o'zi o'zi aybdor dedi ha deb turib musulmonlar yomon ko'raverdi Alloh rasulini so'kavergandan keyin biz nima qilaylik endi o'ldirib ketgan bo'lsa endi o'zini ishi uchun qilmishiga yarasha bo'ptida endi bo'lmasam biz nima qilaylik dedi o'ldirib ketganmiz bu biz unga qancha aytdik tilingni tiygin tilingni tiygin endi biz bilmadik o'ldirib ketgan bo'lsa o'ldirib ketgandir dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam وما كان يحرض يحرض عليه ويؤذي المسلمين زاد بن سعد فخافوا فلم ينطقوا payg'ambar alayhisalom ko'p gapirdilar qancha biz aytdik unga qancha aytildi dedi va musulmonlarni qancha aziyat berardi u deb qancha odamlar qiynardi endi o'ldirib ketgan bo'lsa bo'ptida endi biz nima qilaylik qancha aytilgan unaqa qilmagin degandi gap payg'ambar alayhisalom gapiraverdi gapiraverdilar ular keyin qo'rqib qolishdi qo'rqib qolishdi deb keyin bo'ldi jim bo'lib ovozini o'chirib shu bilan qaytib ketishdi demak ibn ashrafni e, qatl qilinishligida fil aduvi yu'ta ala g'irratin va yutashabbahu bihim ya'ni bu yerda bir bob qo'yilganki bir kishi g'iylatan terror holatda o'ldirilsa bo'ladi ulamolar ijmo qilishgan bo'ladi bu va yatashabbahu bihim ularga o'xshab oladi ko'rinishda o'xshashi ham mumkin terror qilmoqchi bo'lsangiz soqollar bilan uzunlar bilan bormaysiz sallani kiyib bormaysizu misvoq bilan nima bilan borasiz kerak bo'lsa ularga o'xshab boriladi xuddi bir johil odamlarga o'xshab boriladi va ularga o'xshagan gaplarni gapirish ham mumkin ularni gapiga o'xshagan ularni nimalarni shivalarida gapirishlik mumkin ha maqsad u bilmasin sizni sizni maqsadingiz nima terror qilishlik uni alloh rasulini dushmanini o'ldirishlik va qaytib kelishlik va ularga o'zini o'xshatishlik mumkin ko'rinishda va so'zlarda o'xshatishlik joiz e, g'irratin degani g'aflatin degani g'aflatda o'ldirishlik ularni musulmon kishi kofir dushmanni oldiga keladida u g'aflatda turgan paytda o'ldirasiz u bilmay qolishi ham mumkin o'g'rincha kirib gaplashmasdan ham o'ldirib chiqib ketishlik mumkin bilmay qoladi uxlab yotganda o'ldirib keting bo'laveradi demak bu mumkin ekan ya'ni siz uni o'ldirishingizni u bilmaydi-ku, bu xiyonatga o'xshab qolmaydimi degan gaplar bo'lishi mumkin. Bu xiyonat emas, ayni ibodat bo'ladi bu. balkim nihoyatda alloh subhana taoloni shu bandaga bergan bir ne'mati bo'ladiki dushman bilmay qoladi hech qanday sizga qarshilik ko'rsatolmay qolasiz uni osonlik bilan nima qilasiz o'ldirib tashlaysiz va bu ibodat hisoblanadi alloh rasulini ko'p xursand qiladigan amal hisoblanadi buni albatta nima qilishlik kerak qilishlik kerak inshaalloh har bir bu bunga yetib borishlik uchun bu ishni qilishlik uchun hamma yo'llarga ijozat bor hamma yo'llarga ijozat bor masalan al xida aldashlik val hiyal makr hiyla qilishlik makr qilishlik imkon boricha va kofirni boshini nima qilishlik kesib tashlab olib kelishlik bu amal deydi eng ollohga yaqin bo'linadigan amallardan katta bir ibodatlardan hisoblanadi deydi bunaqa qilishlik ollohni dushmanini mana bu holatda o'ldirishlik eng katta bir va kuchli ajrli amallardan hisoblanadi va undan keyin masalan amaliyot bu bo'lgandan keyin bu odamlarni nimasiga e'lon qilib qo'yishlik ham sunnatdan hisoblanadiki alloh va rasulini dushmanlik qilaverdi qancha ogohlantirish bersak ham u qaytmagandi nima qilindi uni yo'q qilindi deb turib e'lon qilib qo'yishlik bo'ladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilmishiga yarasha jazo bo'libdi hmm. qancha aytilgandi unga boshqa qilmagin bunaqa ishlar qilmagin o'zinglardan ko'ringlar deganga o'xshagan qilib e'lon qilib qo'yishlik bu ham joiz deydi va mo'minlarga nihoyatda qalblariga shifo bo'ladi bu xabarni eshittirishlik va eshitishlik deydi falamma asbaha rasululloh sollallohu alayhi vasallam tong paytida payg'ambar alayhisalom turganlarida man zafartum bihi min rijali yahud faqtuluhu fa khafatil yahud fa lam yatla minhum ahad va lam yantiqu wa khafu ay yubayyatu kama yita ibn ashraf chog'idan bu yahudiylarni bir qavmidan hisoblanyapti mm, ko'rinyapti tong otgizgan payg'ambar alayhissalom aytgan ekanlarki yahudlardan shu atrofda bugun kimni ko'rsanglar kim bo'lishidan qat'iy nazar o'ldiringlar degan ekanlar shuni orqasidan kim kelsa o'ldiringlar degan ekanlar shunda yahudlar qo'rqib qolgan ekan hech qaysi kelishga ham jur'at qilolmagan ekan gapira olmagan ekan va hammasi qo'rqqan ekanki kechqurun bir tinchitib ketgani kabi gapiradigan bo'lsak bizni ham tinchitib ketadi bular deb turib qo'rqishgan ekan demak o'rni kelganda kim agar kufrni boshini o'ldirib qo'ysangiz kim agar o deb gapiradigan bo'lsa uni ham nima qilishlik kerak o'ldirib tashlash kerak u hmm. tarafida bo'lgan odamlarni ham o'ldirishlik kerak ularni ham kerak bo'lsa xuddi shunga o'xshab o'ldirish kerak yoki ochiq oydin o'ldirishlik kerak hmm. unga kim tarafdorlik qiladigan bo'lsa uni ham o'ldirishlik bu ham sunnat hisoblanadi payg'ambar alayhisalom buyruqlari bilan Hatto yahudlar va mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelishgan ekan va o'zlarini sohiblarini o'ldirib o'ldirilganligini bayon qilishdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zi falon vaqtda falon falon gaplarni gapirib yurardi-da deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga qilib uni qilib o'tgan ishlarini anglatgan ekanlar. Shundan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam yahudlar bilan bu mushriklar o'rtasida, u yerda yashayotgan mushriklar o'rtasida bir kitob yozishga majbur qilgan ekanlarki, yozinglar degan ekan kitob yozishamiz degan ekanlar alloh va rasuliga aziyat yetkazmaymiz deb yozinglar degan ekanlar agar aziyat yetkazadigan bo'lsak o'zimizdan ko'ramiz aybimiz o'zimizda deb yozdirib olgan ekanlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ham bu ham joiz bo'ladi bir o'ringa keyin kuch quvvatga kelgan paytda yozdirib olasiz alloh va rasulini diniga biz birorta bir joyda nima qilmaymiz hali qo'lga tushganlar bo'ladi asir bo'lganlar bo'ladi ha mm, yoki bo'lmasa bir qishloq shaharlarga borib qolinadi islom bilan ularni mujohidlar bilan kofir mushriklarni munofiqlari kuchi tengroq kelib qolgan o'rin bo'ladi o'shanda o'rtada sulh yoki shunga o'xshagan narsa bo'ladigan bo'lsa yozib olinadi kimda kim olloh rasuliga xiyonat qiladigan bo'lsa din ziyoniga biror bir churq etadigan bo'lsa o'rtamizda hech qanday ahd yo'q u nima qilinadi o'rtadan olib tashlanadi degan kitobat yozilsa bu ham sunnat bo'ladi Ka'b ibn Ashrafni o'ldirishligi bilan bu holatda o'ldirishligi bilan kallalari yulib olib o'ldirishligi bilan deydi. Bu hozirgi kunda mujohid birodarlarni bularni olib borib terib kallalarni olib tashatgan va asli sunnat bo'lar ekan. Kallani qilich bilan pichoq bilan kesishligi yo'q bu degan gaplar bo'ladi-ku, bu aslida sunnat sahobiylar qilishdi buni. Qattiq qo'rquv solgan ekan yahudlarga. Hatto yahudlar kattalari qo'rqib qolishgan ekan. Bir kun kelib bizda ham shunaqa qilib ketadi bular deb umumanki islomni ziyoniga gapirmaydigan bo'lib qolishgan ekan demak terror amaliyoti eng muhim amaliyotlardan hisoblanar ekan birodarlar buni qilishlik kerak bo'lib ham kattalarni zararlilarni darrov qilib tashlashlik kerakki boshqalar nima qilsin ibrat olsin hozir bugungi kunda shu qilinmayapti shu sunnat biroz kechiktirilganligi uchun ko'ryapsiz butun dunyoda musulmonlar ustidan tepki musulmonlar ustidan axlat ag'darilgan va hokazo hamma yoqda musulmon bechorani qiynalyapti mana shunaqa terror amaliyotlari sunnatlarga amal qilinmayapti bugungi kunda alloh subhana taolo ularni ham tez kunda chiroyli bir mm, qo'limizdan kelguncha bir chiroyli qilib shu sunnatlarga ham amal qilishlikda alloh nasib qilsin <clears throat> buni ham ikkinchisi ehtiyol qilingan terror qilingan imom buxoriy o'zlarini mag'oziy kitoblarida qotli abi rofi abdulloh ibn abi al haqiq abu rofiil yahudiy bu buni qanday qilib nima qilingan terror qilinganligi haqida o'zlari bob qilganlar salam ibn abi haqiq ham deyishar ekan haybarda yashar ekan madinani chetidagi haybar degan joy bor bu yerda haybar haybar ya yahud jayshu muhammad sayyaud av savfa yaud degan nashidalar borku shiorlar bor o'sha yerda haybar haybar g'azoti deb eshitgansizlar o'zinglar haybarda yashagan yahud va yana hijoz degan yer bor edi madinani atrofida hijoz degan u yerda katta bir qasr bor edi shu yerda yashardi u huva ba'da e, kab ibn ashrafdan bir necha kunlar keyin buni ham nima qilishgan ekan ashob kiromlar borib tinchitib tashlashgan ekan <clears throat> bisanadihi baro ibn ozib roziyallohu anhudan bu san'atni rivoyat qilishgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ila abi rofiil yahudiy ansorlardan bo'lgan bir nechta kishilarni jo'natdilar abu rofiil yahudiyni terror qilib kelishlikka ularga abdulloh ibn atik roziyallohu anhuni amir qildilar bir nechta odamlar bordi bular abu rofi payg'ambar alayhissalomga ko'p aziyat yetkazardi va payg'ambar alayhissalomga qarshi odamlarni turg'izib pulini shunga shu yo'lga ishlatardi hijozdagi yerida qo'rg'onida yashardi bular abdulloh ibn atik boshliq ansorlar sahobiylar bu nimaga yaqin kelishdi qasrga yaqin kelishdi bu paytda quyosh botishga yaqin bo'lib qolgandi kepa kunduz kelishmadida quyosh botishini kutib u o'sha yoqlarda sekin daraxtlar tagida o'zini ehtiyot qilib yotishdi bular shundan keyin biroz qorong'i tushgandan keyin abdulloh ibn atik roziyallohu anhu ashoblarga aytishdi fa inni muntaliqun bil bawwab an sizlar shu yerda o'tirib turinglar dedilar men sekin boraman dedi pisinib o'zimni bildirmasdan bir kirishlikka darvozabon oldiga borib bir harakat qilib ko'raman ammo sizlar shu yerda nima qilinglar o'tirib turinglar men borib bir kirishlikka harakat qilaman dedilar hatta dana bab keldilar g'ira shira bo'lib qolgandi shomdan keyingi payt bavvob darvozani oldiga keldi qasr katta darvozasi bor edi shomdan keyin bekilardi xuftonga yaqin bekitar edi to ertalabgacha ochishmasdi hamma kirishlik kerak shunday darvozani yaqinrog'iga keldida keldilarda kiyimlariga haligi patularga shartta o'ranib olib xuddi qazoyi hojat qilayotgan bo'lib qal'adan chiqib qazoyi hojat qilayotgan odam bo'lib o'tirib ko'rindilar tushundinglarmi nas insonlar hammasi sekin sekin qal'aga kirib ketishgan chunki abu rofi yahudiy bilan ko'pgina payradorlari ko'p turardi uni odamlar qo'riqlar katta qo'rg'onda boy odam edi xizmatkorlari bor edi bu odam go'yoki qal'aga orqasini qilib haligi qazoy hojat qilayotgan bo'lib ko'rinib o'tiraverdilar shunda bavob ya abdulloh o ollohni bandasi kunta kirishni xohlayotgan bo'lsang qal'aga kirgin tezroq dedi bu yo'laydida buni hozir men eshikni bekitaman dedi keyin sen dedi tashqarida qoladigan bo'lsang kechqurun qolib ketasan tezroq kirgin dedi shunda yoqbuyog'ini nima qildi satda yuzini bekitdida turib nima qilib yoqbuyog'ini boylagan bo'lgan bo'lib shunga kirib ketdilar qo'rg'on ichiga kirib oldilar nas insonlar kirishdi ag'laqal bab haligi darvozabon darvozani bekitdi qulfladi so'ngra haligi kalitlarni anta joyda qoziq turadi shunga sharaqlatib osib qo'ydi kalitlar turgan joyni ko'rib oldilar shunda o'tib ketgandan keyin faqumtu ilal aqalit fa akhaftuha bu bordimda o'sha kalitlarni nimasiga borib uni oldim deydi so'ngra fatahtul bab eshikni ochdim deydi va kana abu rofiya yusmaru indahu abu rofiya borib uni oldiga qorong'ida ular oyog'ida gaplashib turibdi olovni atrofida sekin sekin men yaqinlashib bordim abu rofiya shunaqa kattaroq odam edi uni atrofida kechqurunni bir qismigacha odamlar o'tirib uyoqdan gapirib bu yoqdan gapirib uni gapirib buni gapirib kechqurun gaplashib o'tiradi ekan odamlar uxlaguncha shunaqa qilib oldida o'tirilardi men deydi u nariroqda turib bularni qachon suhbati tugashligini kutib o'tirdi endi abdulla ibn atik roziyallohu anhu qissani o'zlari qilib beryaptilar keyin hali ahli sumurlar ketdi turib unisi u yoqqa uyiga ketdi bunisi u yoqqa uyiga ketdi katta qala edi u yerda ko'p o'nlab xonalar bor edi o'nlab oilalar yashardi u yerda shularni eng kattasi abu rofiy edi qalalari bilasizlarku qancha qancha odam yashaydi bitta qalani ichida shunda deydi men nariroqda borib boshqa bir rivoyatda keladi edi otlarni oxiri bo'ladiku yem xashak solinadi mollari o'shanga yotib olib o'sha yerda kuzatib turgan bo'lganlar ular ketishdi so'ngra ikkinchi qavatga abu rofiya ko'tarilib ketgan qavatga qarab men ko'tarildim deydi tomga qarab ko'tarildim deydi endi eshiklar bor dedi eshiklar ko'p eshiklar bor deydi kullama fatahtu baban alayya min bitta eshikni ochamanda yopib turib ustimdan bekitib olib ketyapman mabodo ish qilgan paytimda tashqaridagilar meni ustimga tez yetib kelmasligi uchun eshikni ichkaridan bekitib ketyapman deyaptilar hamma kalitni olgan hamma kalitni olgan sekin ochamanda eshikni ichkaridan bekitib qo'yib yuboraman tashqaridagi odam menga ustimga kirib kelolmasligi uchun deydi kelsa ham masalan eshikni buzib qachon kirib kelguncha ancha vaqt o'tib ketadi ungacha ancha ishimni men bajarib olishligim mumkin deyaptilar endi qultu innal qavma nazaru bi va lam yuhlisu ilayya hatta aqtulahu. Ya'ni o'zimcha aytayapmanki, mabodo keladigan bo'lsa, o'ldirib olganimcha ular menga yeta olmay qoladi, men o'ldirib ishni tugataman dedim. Fa idha huwa fi baytin muzlimin wasati ayalihi. Kirib kirib bordim, oxirida Abu rafil yahudiyni bir uyda topdim. Kattagina bir xona ekan. Qorong'i tushib qolgan endi, chiroq o'chirilsa o'chirilgan bo'lmasa shunday bir qorong'i aralash oilalarni, xotin bola chaqasini o'rtasida yotibdi u. shal kirib bordim sekin la adri ayna huwa min al bayt lekin bilyapman uyda turibdi uyga kirgan qayerdaligini bilmayapman uy qorong'i tashqaridan odam kirib kelsa hali ko'zi o'rgana olmaydi qultu ya abu dedim deydi uyga kirib turib abu rafi dedim deydi qola man aza dedi kim u meni chaqirayotgan deb turdi o'rnidan deydi fa ahvaytu nahva sawt kim u deb turgan tomonga qarab sekin nima qildimda intildimda deydi <clears throat> shu keldim shekilli ura deb qilichim bilan bitta urdim o'sha tomonga qarab deydi lekin deydi qilichim hali unga yetib borgan yo'q deydi hali ancha bordi masofasi deydi endi qilichni ovozini bilasizlar urgan paytda nima bo'ladi qanaqa ovoz chiqarishini demak bilinyapti g'uv etib o'tib ketdi oldidan qulog'ini tagidan faharajat <laughs> minal bayt faharajtu minal bayt fa amkusu g'ayra ba'idin summa dahaltu ilayh shu endi birinchi urgan xato qildi endi qarang qanday tez ishlayapti shartta uydan chiqib ketdim deydi shartta ishdan tashqari chiqib ozgina o'tirdimda xuddi haligi uyda hech kim yo'q deydi tashqaridan odam kirib kelayotganday bo'lib deydi shartta kirib uyga yana kirdim deydi <clears throat> uyga kirib haligi yordamga kelgan odam bo'lib ko'rinyapman endi bu ovozlar nima degan gap abu Rafi' qayerdan kelyapti bu ovozlar deb aytdim deydi go'yoki yordamchi yetib kelgandek kim senga bir zarar yetkazyapti <laughs> shunda e, onang o'lib ketsin deb so'kdi meni deydi fil bayt uyga bitta odam kirib e, hozir bitta odam turibdi uyda meni hozirgina bitta qilich bilan urdi yaxshilab urdi meni deb baqiryapti deydi ovoz kelgan tarafga qarab turib yana bir urdim deydi <laughs> o'zi shu edi voz chiqib turishi kerak edi yaqinlashib olish kerak bitta urudim deydi tiydi bu qilish deydi tiyib qoldi yotdi baqirib yerga deydi lekin hali o'lgani yo'q deydi so'ng sekin qarasamki voydo deb yerda yotibdi deydi shartta qilichimni kelib shunday qorniga shunday tiradimda deydi qornidan deydi ustiga shunday yotdim deydi bitta yotdim qilichim uni orqasidan chiqib ketdi deydi yerga tiqib yubordim qilichni deydi bildimki haligi nimalarni orasidan sindirib o'tib ketganligini eshitdim deydi endi deydi o'ldirib bo'lganim aniq bo'lgandan keyin deydi eshiklarni hali ichkaridan ochib ochib ochib ochib yana chiqib ketyapman deydi shu narvonni oldiga keldim deydi pastga qarab tushaman deb turib shu oyog'imni narvonga qo'yishimni bilaman deydi dumalab yerga tushdim deydi hali shoshganimdan narvondan tushib ketib qoladida dumalab yerga tushdim deydi <coughs> kecha qorong'i edi deydi nimam sinib ketdi deydi mana bu joyim boldirim sindi deydi yomon tushdi oyog'i bilan balanddan tomdan tushib ketdida shartta sallani shartta oldimda deydi qattiq qisib bog'ladimda shu sekin sekin yurib yurib kelib eshikni oldiga keldim deydi kelib deydi kala qala endi kattada aytdim la ahruju laylata hatta alama aqataltuhu turaman mana shu devorlar tagida sinib turaman aniq o'ldirganligimni bildimmi yo'qmi ertalabga yaqin ma'lum bo'lib qoladi endi kechqurun ma'lum bo'ladi aniq bo'lgan bo'lsa keyin ketaman deyaptilar bo'lmasa yana xohlayaptilar o'lmagan bo'lsa yana bir ish qilib bir balo qilib yana o'ldirsada yana qarang ishlarni qancha pishiq qilgan ashob ikromlar <clears throat> ertalab xo'roz qichqirdi annai nai degani bir inson bir uyda o'lib qolsa qo'rg'onda baqiradi chiqib palonchi o'lib qoldi deb baqiradigan odam shu qichqirdi deydi devorni ustiga chiqib ana abu rofi tojiri ahli hijoz ahli hijozni katta tojiri abu rofi o'ldi deb baqirdi deydi shunda alhamdulillah dedimdan sekin eshikdan chiqqan bo'lib birodarlarim yotgan joyga keldim deydi <clears throat> kelib fakultu an naja deb aytdim deydi ya'ni najot deb aytdim deydi faqat qatalallohi abu rofi alloh taolo abu rofini o'zi qatl qildi deb aytdim deydi shunda hammamiz alhamdulillah alhamdulillah payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilariga keldim payg'ambar alayhissalomga qissani aytib berganimdan keyin o'bsit rijlaka oyog'ingizni yozing menga uzating dedilar shunday oyog'imni uzatdim shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday qo'llari bilan shunday silab qo'ydilar deydi shunday silaganda e, suyak bitib ketdi deydi shunda hech qanday og'riq sezmaydigan holatda oyog'imni o'sha kunni o'zida payg'ambar alayhisalom qo'li bitta yurg'izganlari bilan tuzalib ketdi mana bu ashobi ikromlarni shunday shajoatlari qarang bitta o'zi bo'lmasa shuncha odamni ichiga kirib ketib ya'ni faqat o'zini nima qilishlik bundan bilinyaptiku ayollari bola chaqasini oldida yotibdi ha demak shu odam zarar qilyaptimi shu odamni o'ldirib tashlash kerak boshqasiga nima qilmadilar tiymadilar boshqasi bir o'ldirilgandan keyin boshqasi o'zi ibrat oladi o'zi bu o'zi tinmasdan og'zi tinmasdi shu bilan bu jazosini olganda hammasi bilib qoladi shu bilan nima bo'ladi tinchiydi hammasi shuning uchun ular ushlay boshqa qilmasa bitta odamni o'zini tinchitib qo'yib chiqib ketishlikni yo'lini nima qilishlik kerak topishlik kerak agar unga yopishib boshqa qilib bo'lsa hum minhum bo'laveradi hmm. otasini e, dinidan bo'laveradi kim ro'baro kelsa uni ham nima chunki oldingi qissada nima dedilar kim uni kab ashrafni yoqlab so'rab keladi uni ham o'ldiringlar dedilar demak u yordamchisi xuddi shunday kim sizni bu ishni qilib chiqib ketishingizga u tomondan nima bo'lsa xalaqit bersa uni ham nima qilinadi o'ldiriladi uni ham terrorga qo'shib qo'yiladi <clears throat> demak islom da'vati unga yetgan mushrikni o'ldirishlik joiz deydi borib turib islomga da'vat qilmasdan ham turib o'ldirsa bo'ladi chunki u da'vat yetuvdi deydi chunki bu mushrik mana abu rofiya kabi e, ibn ashraflar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ziddiga qo'li bilan moli bilan tili bilan nima qilardi payg'ambar alayhisalom ziddiga gapirishardi ular hmm. va bu yerda kofirlarga qarshi josuslik qilishlik joizligi chunki u kirib yani qal'ani o'rgandi boshqa qildi ichiga kirib oldi va mushriklarga qarshi bo'lgan jangda inson qattiq shiddatli bo'lishligi rahmi rahmi kelmasligi xususida qarang yani qilich bilan shunday uryaptiki rahmi kelmasdan turib olloh va rasuliga nima qilib olloh rasuli uchun g'azablanib shu ishni qilishlik kerak deydi chunki ashob ikromlar olloh rasuli uchun g'azablanib qilishardi shu ishni inshaalloh bu inshaalloh darsimizdan shu ikkita qissamizdan qanday qilib ashobi kiromlar mana bunday katta bo'lgan bir ha, amaliyotni qilishlikni hatto rivoyat qilinadi kab ibn ashrafni o'ldirganlar avusliklar bo'lsa bu abu rofin yahudiyni o'ldirganlar hazrajliklar bular ular shunday qavm qavm bo'lib musobaqa qilishardiki payg'ambar alayhissalomni alloh va rasulini rozi qilishlik uchun bir qavmdan bittasi katta bir ish qildimi ikkinchi qabila bo'lsa xuddi shunga o'xshab yoki undan ham ko'ra zo'rroq qilib bir ishni qilib qo'yishlikka haris bo'lishardida ikkita ansorlar avus bilan hazrajdan ediku bir qabila agar bir nol qilib qo'ysa bu ham kutib yurardiki bu ham birga bir qilib qo'yishligimiz kerak shularga deb olloh va rasulini yo'lida musobaqa qilishardi demak olloh va rasulini rozi qilishlik uchun allohni rozi qilishlik uchun islomga nusrat berishlik uchun siz ham biz ham guruh guruh bo'lib musobaqa qilishligimiz ha qavm qavm qilib musobaqa qilishlik bu ham joiz falon guruh ha buncha kufrga ziyon yetkazdi islomga buncha foyda olib keldi bo'lsa ikkinchi guruh ham chiqishlik kerak biz ham bundan ham zo'rini qilamiz alloh rasulini dinini rivoj berishlik undan ham zo'r zo'rroq qilib ish qilamiz deb turib musobaqa qilishlik bu ham bor guruhlar o'rtasida musobaqa qilishlik bu ham sunnat hisoblanadi وفي ذلك فليتنافس mutanafisun mana shunga o'xshagan ishlarda musobaqa qilguvchilar musobaqa qilsinlar degan oyat bor www.sodiqlar.info